Uh, leo tuta na kabla yake tulisoma maudhuu yenye anwani inayosema Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa Muhammad sala na salamu ziwe juu yake, ndiye wa mwisho wa manabii na mitume. Leo tutasoma maudhui yenye anwani ya al-imanu bil yawmil akhir, al-imanu bil yawmil akhir maana yake ni kuamini siku ya mwisho, kuamini siku ya Kiyama ambayo ni nguzo ya tano katika nguzo za imani qala rahimahullah anasema mtunzi Allah amrehemu al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qirawani fi aqidatihi wa anna saata atiyatun la raiba fiha, na kwamba kiama ni chenye kuja chenye kutokea, wala hakina shaka ndani yake. Kama akhbara Allahu, kama alivyotukhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala wa anna allaha yab'athu man yamutu na kwamba Allah ata watu atawafufua au atamfufua kila atakayekufa kama badahum yaudun kama alivyoanzisha watarejea kama alivyoanzisha hao viumbe kwa kuwaumba basi watakufa na baada ya kufa Allah subhanahu wa ta'ala atawarejesha maana atawahuisha hii ni itikadi ya ahl sunna wal jamaa kwamba sisi tunaamini kwamba kiyama kitakuja na katika kutokea kwa kiyama hakuna shaka ndani yake na hivyo ndivyo alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kama asharih rahimahullah atakavyoeleza katika sharh kuleta aya mbalimbali na hadith mbalimbali yathibitisha hilo na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atafufua atakaokufa waliokufa kama ambavyo alivyowaumba mwanzoni hapo Allah akawaumba basi watarejeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwao toapa uhai katika sharh anasema Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah inna sa'ata atiyatun la raiba fiha kama akhbara Allah hakika kiyama ni chenye kuja tena hakina shaka ndani yake yani hakuna shaka kuhusu suala la kuja kwa kiyama na hivi ndivyo ambavyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah yab'athu man fil qubur na Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wote watakao watakaokuwa makaburini kila atakaye kuwa kaburini basi Allah atamfufua imekuja katika suratul hajj aya ya saba maneno haya Allah anasema wa anna saata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur kama alivyoeleza hapa muhaqqiq wa risala hii والله سبحانه وتعالى يقول anasema Sheikh Ahmad rahimahullah na Allah mtukufu anasema الذين كفروا kafaru allan يبعثوا wale waliokufuru walidai ya kuwa hawatofufuliwa kul sema e muhammad waambie bala wa rabbina sema hivyo ndivyo ilivyo hivyo ndivyo ilivyo na, na kwa Mola wangu la tub'athunna uhakika ni kwamba watu watafufuliwa makafiri na wasiokuwa makafiri thumma latunabbauna bima amiltum kisha watafahamishwa kwa yale walioyafanya mtafahamishwa kwa yale mlioyafanya hapo duniani wadhālika 'ala llahi yasir na tendo hilo kwa Allahu subhanahu wa ta'ala ni tendo jepesi falbasu kainun kufufuliwa ni jambo litakalokuwepo baada ya watu kufa wala budda idha inqadat ayamu dunya pale hapana budi fufuliwa pale ambapo masiku ya duniani yatakapokwisha kwa kila kiumbe kwamba watu watafufuliwa baada ya watu wote kufa na wakati huo watu kuishi duniani masiku hayo yatakuwa yameisha tukio la kufufuliwa la budda minha lazima liwepo hii ndio itikadi yetu wanqadhatil khaliqa na watakapokwisha viumbe allati arada Allahu khalqaha ala hadhihi al-ardh viumbe ambao Allah alitaka kuwaumba katika mgongo wa ardhi hii qala rahimahullah wal ba'thu kainun ba'da an-nafkha ni muda gani watu watafufuliwa fuliwa kutakuwepo tapatikana baada ya lile baragumu la mwanzo litakapopulizwa allati yakunu ba'da saq ambao baragumu hilo litakuwepo baada ya ule ukelele thumma almaut kisha ukelele huo utawafanya watu wote wafe kisha litapulizwa barapanda au baragumu wakad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na mtume amethibitisha hilo rehma na amani ziwe juu yake wala taqumanna saatu na kwa hakika kiyama kitasimama waqad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya fala yatabayaanihi wala taqumanna saa na kwa hakika kiyama kitasimama kipindi ambacho kadenashara rajulani wametandaza watu wawili thawbahuma nguo zao kwa ajili ya kuuza ha bainahuma baina yao kwa kuuziana baina yao fala yatabayaanihi hawatupata muda wa kuuziana sababu kiyama kitakaposimama kila mmoja atakuwa anashughulika nacho wala yatwiyanihi wala hawatoweza kupata muda wa kuanua hizo nguo kama mfanya biashara ipo kwenye banda lake la mtumba au la nguo special kisha weka ili auze baina yake yeye na mnunuzi hawatouziana wala hatoweza kuinua zile nguo na kuanua na kupeleka sehemu husika kisha akasema mtume saa sallam wala takumanna saatu pia kiyama kitasimama wakad insarafa rajulu wakad insarafa na hali ya kuwa mtu kishaondoka kishaondoka bilabani liqhatihi kishaondoka na maziwa aliyokamua kwenye ngamia wake labani maziwa hii ya ngamia wake likaha likahatun ni ngamia anayekamuliwa maziwa naqatul naqatul mahlub au alhalub mwenye maziwa fala yatamuhu akiwa na yale maziwa kisha yakamua kwenye kikombe wakati kiyama kinasimama hataweza kupata muda wa kuyanywa hataweza muda hataweza kupata muda wa kuyanywa yale maziwa wala taqumanna saatu kadhalika pia kiyama kitasimama wa huwa yalitu haudahu wakati mtu akiwa anafarakatia kisima chake anafarakatia kisima chake anakitengeneza vizuri yani anakitengeneza kwa kukikandika eh, vizuri ili aweze kupata maji mazuri fala yaski fihi hatoweza kupata muda wa kunywa katika kisima hicho wala takumanna saatu kadhalika pia kiyama kitasimama waqad rafa ahadukum ukulatahu ila fihi waqad rafa na hali ya kuwa amekwishainua ahadukum mmoja wenu ukulata huu tonge lake ila fihi kwenda kwenye mdomo wake fala yatamuha wala hatoweza kulila tonge lile baada ya kusimama simamo eh, tayama hicho hapa kinachoelezwa ni ule wakati kiama kinasimama na zinatakiwa roho zote ziondoke roho zote ziondoke yani zitoke katika viwiliwili ziende kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wote wafe ambao ni ukelele utakaopigwa na kisha watu watakufa na baada ya hapo kutapigwa ile kupulizwa baragumu na hizi ni hali ambazo kila mmoja atapatwa na hali yake katika wakati huu na mtume sallallahu alaihi wasallama ametaja hizi kama sura kama mifano kwa sababu ndiyo mambo ambayo watu wanashinda nayo mara nyingi watu wanashinda wakiwa wanafanya shughuli zao wanafanya biashara eh, watu wanakula wazi watu wanashughulika na mali zao kwa majumbani kusafisha eh, ma, ma, ma, ma, malazi ya wanyama kusafisha visima na mfano wa hayo ambao hakuna kitakachotokea yani hakuna ambacho kiama kitasimama ukiwa unatenda hicho kisha ukaendelea nacho qala رحمه الله تعالى فالحديث صحيح أخرجه البخاري واللفظ للبخاري كذلك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رحمه الله وذلك أن النفخة في السور تعاجلهم عن إدراك هذه الأمور كلها وذلك هيا يوتي هيا يوتي ها yanayotokea siku hiyo ya kiyama ni kwa sababu lile baragumu litakalopulizwa sawa asur ni kama vile ni kama vile karbu kama vile pembe wazi ambao tuki, tukipuliza natoa sauti kwa lugha nyingine ya kisasa naita vuvuzela eh e, ukipuliza natoa sauti kubwa sasa ile nafkha fi sur ile, ile ule upulizaji katika lile pembe siku hiyo tuajiluhum an idraki hadhihi al-umuri kulliha ule usa, ule ukelele unaotoka mule utakuwa ukiwaharakisha watu ukiwaharakisha watu washughulike na ule ukelele waache kudiriki hayo mambo yote yaliyotajwa katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam wazi watashughulika na ule ukelele hawatashughulika na yale ambayo walikuwa nayo karibu sasa sala labda mathalan hapo nyuma tutusikie bomu limeripuka bomu kubwa watu wote watashughulika na kilele ya ile bomu hatutoshughulika hatu tena na nini na darasa sasa huo ni mfano wake wa kullu yamutu fi makanihi na wakati huu hakuna atakayesalimika kila mtu atakufa sehemu ile alipo Yaani pale ulipokaa ndio hapo hapo utakufa ukiwa disco unafia huko disco ukiwa msikitini unafia msikitini ukiwa sokoni unafia sokoni wala shaka kwamba imekuja kwamba hali hii itawapata watu gani watu washari shirarul khalq shirarul khalq watu washari ndio takawapata hali hii ama hawa watu wengine washeri kutakuja upepo utakaochukua roho zao kwa utulivu kabla ya shughuli hii wazi watamutu malaika pia malaika na wenyewe watakufa aidha pia hata hamalat alarsh paka ile malaika anayebeba arsh wa jibril na jibril pia atakufa atakufa kwa nini kwa hii nafha kwa hili sauti linalotoka kwenye ukelele huu kwenye kwenye kwenye hii hili baragumu hili, hili pembe wa Mikail wazi atakufa wa Israfilu alladhi yanfukhu fi naye pia anayepuliza Israfil naye atakufa واضح wa malakul maut na malakul maut ambaye anachukua roho za viumbe naye pia atakufa alladhi yakbidhu alarwah ambaye anachomoa roho za viumbe alarwah jamu ايش jamu ruh naye atakufa wayati tawilu qawlihi ta'ala ndio itakuja ile tafsiri ya neno la Allah katika suratu Rahman aya 26 na 27 kullu man alaiha fanin kila aliyoko hapa duniani juu ya hii ardhi atakufa wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram utabaki uso wa Mola wako mwenye utukufu na ukarimu al alkaunu muddatan baki nini hapo ulimwengu tu huu ulimwengu utabaki kwa muda ambao sisi hatujui tawila tena mrefu khalian an ahlihi ukiwa tupu wale walimwengu wenyewe hawapo washakufa Allahu a'lam biqadariha Allah ndiye anajua kiwango chake yani kiwango cha ulimwengu huku baki katika sura hiyo thumma idha arada Allahu qiyama saa kisha Allah atakapotaka qiyam kisimame kile kisimamo ule wakati wa watu kusimama au saa ya kisimamo ahya Allahu Israfila toa mwanzo kabisa kupewa wahi ni mala malaika nani Israfil ambaye ana shughuli maalumu ya kuamsha hao wengine sahibu sur mwenye lile pembe eh ambaye anakuja kupuliza watu waanze kuota kama vile maharage yanavyoota watu waanze kuota kama vile maharagi yanavyoota kutoka ardhini kwa sababu hii ardhi yote itakuwa imejaa makaburi kwa hiyo ni kila ulipofia ndipo utakapofufulika hii kufufulika au kufufuliwa <laughs> ulipofia ndipo utakapofufuliwa hapo hapo utaota nawe hapo Israfil akishapewa uhai sahibu sur baada an yursila mataran wazi na hii kufufuka kwa Israfil ni baada Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha mvua kama ni rijali mvua iliyokuwa kama manii ya wanamume ambao manii ya mwanamume siku zote inatoa yanatoa watoto kama ni rijali 40 yauma hii mvua hii itanyesha siku 40 40 yauman itanyesha siku 40 fayambutu annasu fi madha fayumbitu nasa fi quburihim ardhi uh, itaotesha hawa watu kutoka kwenye makaburi yao واضح وكل شيء يفنى من الإنسان إلا عجب الذنب mwanadamu ataishi huko duniani huko ardhini ataoza kila kitu na, mish, na mifupa itaoza isipokuwa kiungo kimoja tu kinaitwa ajaba dhanab ambayo dhanab hii inakuwa huku nyuma kwa mwana mume na mwanamke dhanab kama vile kamkia fulani hivi hako huwa hakaozi vitaisha vyote hakaozi asili yake kameachwa kasioze ili huyu mwanadamu anapofufuka ile ndiyo iwe sehemu ya kuanzia yaani anaanza kuota pale kisha anakamilika alafu anatoka juu ardhi fahimtum ايوه الا عجب الذنب العزم اللطيف الذي في اسفل الصلب uti wa mgongo huu mwisho kabisa ule mshipa wa mwisho ule mfupa wa mwisho ule chini kabisa eh pale ndio kuna kale kamkia wazi kuna kale kamfupa wa rasul asas nayo ni kichwa cha asas wa huwa awwalu ma yukhlaqu min al-adami na asas ndiyo kitu ambacho kilichoumbwa cha kwanza kabisa kwa mwanadamu huwa alladhi yabqa minhu liuada tarkiba al-khalqi alayhi na ndicho kitakachobaki kwa mwanadamu ili ule upangiliaji wa viungo kwa mwanadamu akiwa anaumbwa ana, ana upya eh itaanzia hapo fahuwa yurakabu minhu mwanadamu ataungwa kupitia kuanzia uh, au kutokana na huo mfupa faidha takamalu jama Allahu larah utakapokuwa wamekamilika hao binadamu wote baada ya kuungwa viungo baada kukamilika mwili bado hajapewa mwili Allah subhanahu wa ta'ala atazikusanya roho fi fuhati suri fi fuhati suri katika nini katika ule mdomo wa lile pembe thumma ya'muru israfil fayanfukhu fi domo le pepe roho zote zinakuwa pale za kiumbe wa mwanzo mpaka wa mwisho kisha anamwambia israfil puliza atapuliza israfil akishapuliza wazi ya jamaa anazipuliza zile roho zilizopo kwenye ule mdomo wa wale pembe fayatiru alarwah ila ajsadi zile roho zote zitaruka zita zitaruka kwenda kwenye viwiliwili vyake na hazitokosea roho ya juma juma itakwenda kwa juma juma na haitokwenda kwa ahmadi hasan itakwenda huko kila roho itakwenda kwa mwenyewe wa kullu ruhin tarifu jasadaha aina huwa kila roho itatambua kiwiliwili chake kiko wapi fatati ilaihi roho ile itakuja kwenye kile kiwiliwili watadkhulu fihi kisha itaingia kwenye kile kiwiliwili thumma tanshaqqu ardu anhum kisha sasa anatoka mwanadamu baada ya ardhi kupasuka ardhi itapasuka iwaache sasa wanadamu watoke wakiwa wazima watoke wakiwa wazima fayaqumuna min quburihim watasimama na wenyewe kutoka kwenye makaburi yao wazi hapa kuna hadithi ambayo ameitoa Ibn Abi Shayba fi musannafihi an Abdullah bin Mas'ud mawqufa chini hapo chini ya hashia hadithi ambayo uh, daraja yake ni mawqufu hadithi ambayo daraja yake ni mawqufu hadithi mawqufu ni hadithi gani hmm? sahaba. Kwa sahaba. Yaani ni hadithi ambayo aliyoisema sahaba. na Anasema thumma taqumu saatu ala shirari nnas. Kamba kiama kitasimama kwa watu wa shari. Shirari nnas, watu wa shari. Watu wema wote watakuwa wameshaondoka qala thumma yaqumu malakum baina as-sama'i wal ardi bisur fayanfuku fihi malaku ambaye aliyopewa hii kazi ya kupuliza Serafil atasimama katikati ya mbingu na ardhi na lile pembe lake fayanfuku fihi atapuliza ndani yake qala anasema والسور قرن أي راوي هذا الحديث والسور قرن اليسير من نهاية وتفسير معنى سور نراوي إيه هذا الحديث قال فلا يبقى خلق الله في السماء ولا في الأرض إلا مات إلا ما شاء ربه بعد يقولك بوليزو هكيتو هاتو باكي كيومي وعين يوتي كتك في يومي الله mbinguni wala ardhini isokuwa atakufa isokuwa yule ambaye Allah atataka asifi qala thumma yakunu baina nafkhataini ma shaa Allah an yakun kisha yatapatikana yatatokea baina ya nafkha mbili nafkha ya kwanza ni hii na nafkha ya pili ni ile hii ni ipi ile ni ipi ha udhaifa nani na ya pili ya kuisha kati ya ile ya kufisha na hii ya kuhuisha kuwafufua kutakuwa na mambo ambayo Allah ndiye anayajua qala fayarushu Allahu maa min tahti al-arshi ni rijal Allah rusha maji eh anyunyizia maji kutoka kule alipo juu ya arshi atayarusha chini ya arshi kama ni rijal maji yale yatakuwa kama manii ya wana ya wanamume qala falaisa min ibni adama khalqun illa fil ardi minhu shay wazi hakuna kutokana na mwanadamu kiumbe yote sichokuwa kwenye ardhi anatokana kuna kitu ambacho kinatokana na yeye hakuna kiumbe yote katika wanadamu sio katika ardhi kuna kitu kinatokana na yeye qala fatambutu ajsaduhum waluhmanuhum min dhalika alma anasema itaota viwiliwili vyao na nyama zao kutokana na yale maji kama nabiti ardhi min athara kama nabiti ardhi min athara kama vile vile vioteleo vya ardhi katika viungo katika viumbe yani hawa wanadamu watakuwa wanaota kama vile mimea inayoota inavyoota katika ardhi mimea inavyoota katika ardhi ndivyo ambavyo wanadamu watakuwa wanaota katika ardhi wazi thumma qaraa abdullah kisha akasoma abdullah maneno ya allah subhanahu wa ta'ala wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban na Allah ndiye ambaye aliyoutuma upepo fatuthiru sahaban upepo ambao uliofanya kazi ya kutingisha mawingu kuyafanya mawingu yatembee yakasababisha mvua fasuknahu ila baladin mayitin tukawa tutateremsha maji yatakayonywesha yatakayonyeshelezea mji uliokuwa na ukame fahayaina bihi al-ardha baada mautiha baladin mayitin mji uliokuwa na ukame mji uliokufa kwa ukame fahayaina bihi al-ardha tukauhuisha tukaihuisha ardhi baada mautiha baada ya kufa kwake kadhalika nushur hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa hali ya watu kufufuka kutoka kwenye makaburi yao kadhalika nushur hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa ardhi e, itakavyokuwa hali ya watu kufufuka kwenye makaburi yao aya nushur min alqubur قال ثم يقوم ملك بين السماء والارض بالسور فينفخ فيه kisha atasimama malaika baina ya mbingu na ardhi na pembe lake atapuliza ndani yake qala fatantaliku kullu nafsin ila jasadiha fatadkhulu fihi kisha kila nafsi itaondoka kwenda kwenye kiwiliwili chake itaingia humo qala thumma yaqumuna fayahyuna tahta fayuhayyuna tahiyata rajulin wahidin qiyaman lirabbil alamin kisha watasimama viumbe wa Allah wote watatoa salamu ya mtu mmoja wakiwa wamesimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wa walimwengu wote wabinahwihi al-Bukhari wa Muslim na kwa mfano hii hadithi kama alivyoitoa al-Imam Ibn Abi Shayba kadhalika pia ameitoa al-Imam al-Bukhari wa Muslim واضح فتنبت قال فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك الماء كما نابت الأرض من الثرى kwamba nyama na viwiliwili vitaota kwa sababu ya yale maji yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ile ardhi iliyokufa kama nabiti al-ardhi min athara kama vile vi, vi, kama yale kama ile mimea manabit al-ardh jam'u manbat واضح منابت جمع منبت يعني أي أو جمع النبت na nabtu ni mimea kwa hiyo imefananishwa viwiliwili na nyama za wanadamu jinsi ambavyo zitakavyokuwa zinatoka katika nini? Katika ardhi sawa na mimea inavyotoka katika katika ardhi baada ya mvua baada ya mvua kunyesha. Wazi? Qala Allah Ta'ala ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم muda adhana kufika nikumbusheni au ndio umefika bado ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard mimi ndio wa mwanzo ambaye katika viumbe wote wa Allah ardhi itapasuka ardhi itapasuka wazi ardhi ya nani itakapasuka wa kwanza ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi ndio wa mwanzo nitakayepasukiwa na ardhi katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia mwanzo mpaka mwisho يوم القيامه siku ya kiyama wala fakhra wala sisemi hivi kwa kujisifu na kujifahari fa arfa ra'si kisha nitainua kichwa changu ardhi kisha pazuka nitainua kichwa changu fa idha Musa ibn Imran batishun biqaimatin min qawaimil al mara namuona Musa ameshika sehemu ama ameshika kitu katika vitu vilivyopo kwenye ile nani hii mihimili ya arshi ambapo hapa wana wachoni wana katika tafsiri baadhi yao wanasema miongoni mwa watu ambao watakafufuliwa mapema ni nani ni Musa alayhi salatu wassalam na katika riwaya Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa anawakataza watu la tukhayiruni kama msinifanye mimi kuwa bora kuliko Musa sababu huyu Musa mimi nafufuka nitakapofufuka siku hiyo huyu nitamkuta tayari kuna kitu yani nikiinua kichwa changu nitamwona Musa sasa inawezekana ikawa ni miongoni mwa watu ambao ima anaweza akawa amefufuka amefufuliwa kabla yangu au kama atakuwa kufufuliwa kabla yangu basi atakuwa ni katika watu waliokuwa na fadhila miongoni mwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna kwali nyingi za wanawachoni katika kauli hii hasa faidha Musa ibn Imran batish biqaimatin min qawaimil arshi fala adri ajuzi ajuzi ya bisaqa am kana mimman istathna Allah mimi sijui inawezekana yeye alifufuliwa kwa ule alifufuka eh kwa ule ukelele wa kufufuliwa watu wote au wakawa ni miongoni mwa wale ambao Allah aliwatoa kwamba wao utakuwa ni wa mwanzo sio Musa ndio maana maneno haya kwamba utakuwa ni wa mwanzo ambao ardhi itapasuka kabla ya watu wote sio Musa kwa sababu mimi ikipasukiwa ardhi wazi wa kwanza kabla watu wote nikiinua kichwa changu na muona Musa tayari ameshashika qaimatu min qawaimil ash ma maana hada kwa mtume alayhi salatu wasalam hajui imani yeye wa mwanzo au ni Musa yani au mimman istathna Allah maana yake hadithi yake kauli yake ni sahihi lakini Musa alitolewa katika wale ambao watakuwa ni wa mwanzo eh, katika wale ambao watakaokuwa nyuma ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah hizi hadithi zote mnaweza mkasikia zina mambo mazito mazito ambao huenda hujawahi kuyasikia lakini hadithi sahihi amepokea Bukhari na Muslim ndio itikadi ya ahlus sunna wal jamaa kuhusiana na yaumul akhir itikadi ya sunna jamaa kuhusiana nini mimi niko jamii tunasoma akida mara ya kwanza kuona kitabu kinachoelezea siku ya mwisho mjele ndio unikataza zaidi ya ya 500 kimeandika hivi al-yawmul akhir siku ya mwisho kwamba ielezewe hiyo siku ya mwisho mwanzo mpaka mwisho na kitabu hicho kinasoma siku moja tu kwa sababu ndio kama hivi tunavyosoma leo siku ya mwisho Sasa siku moja tuna kipindi kimoja ni dakika 45. Kikitoka hapo maana yake mnaingia mambo mengine. Wazi? Thumma yunadi munadin. Tunaendelea? Siku inaendelea hii. Siku nzito. Baada ya watu kufufuliwa wote, eh? Atanadi mwenye kunadi ya ayuhannas halumu ila rabbikum enyi eh, watu njoeni sasa kwa Mola wenu fayattabi'una dhalika almunadi watu wote watamfuata yule anayenadi yule anaita wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul qamar eh? aya kwanza mpaka ya 8 nane sa'atu wa inshaqqa alqamar aidanatil qiyamatu wa وانفلق القمر falqatayn Kiyama kimekaribia na ukapasuka mwezi vipande viwili na huo ulikuwa ni muujiza katika miujiza ya mtume alayhi salatu wassalam kuna makafiri katika mji wa maka walimuuliza mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na awaonyeshe muujiza wewe sisi hatuwezi hatuwezi tuku, kukuamini mpaka utuonyeshe muujiza basi mtume alayhi salatu wasalam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwezi ukawa umeandama kisha akawa Allah subhanahu wa ta'ala ameupasua ule mwezi ukaanguka mmoja upande huu wa mlima mwingine upande huwa mlima wakiwa wanauona hivi kufaru makka wazi lakini pamoja na yote hawaku hawakumwamini mtume alayhi salatu wassalam talabati saatu wanshaqa alqamar wa in yarau ayatan Allah anaendelea kusema hata kama washirikina wataona dalili وتاونا حجة يعرضوا واضح وتفوز وتبينغا وتبينغا نيني وتبينغا إلى آية وتبينغا إلى أقوال وامتوه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر yu'ridu anil imani bihi wa tasdiqihi watapinga kumwamini mtume na kumsadikisha juu ya yale ambayo aliyowafahamisha wakiwa wanamkadhibisha wayaqulu watasema sihrun mustamir kwamba huu ni uchawi tena uliokuwa batil sihrun batilun dhahibun mudmahilun la dawama lahu ni uchawi batil wenye kuondoka tena wenye kuisha usiokuwa na hali ya kudumu wakadhabu wattabau ahwaahum wa kullu amrin mustaqir na makufaru quraish pamoja na muujiza aliyouleta mtume alayhi salatu wasalam kwa wao kadhabu waliendelea kumkadhibisha mtume alayhi salatu wasalam wattabau ahwaahum eh, na walifuata matamanio yao eh, ittabau dalalatahum walifuata upotevu wao wama da'atuhum ilayhi ahwaahum na yale ambayo yaliwalingania yali matamanio yao yale ambayo matamanio yao yaliwavuta huko wa kullu amrin mustaqirrin mustaqirrun na hakika siku zote mambo yote eh aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika kheri na mambo ya shari ni yeye kutokea kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria kwamba kuwatokea siku ya kiyama eh, wa kullu amrin min khairin au sharrin waqi'un bi ahlihi yawm al-qiyamah inda dhuhuri thawabi wal iqab ni yenye kuwatokea wale waliokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama siku ambayo Allah atawaonyesha watu sababu zao na atawaonyesha watu dhambi zao kisha akasema walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar na Allah subhanahu wa ta'ala jaa kufaru quraish min anba'il umma al-mukaththiba birusuliha mahalla biha min al'adhab ma fihi kifayatun lirad'ihim an kufrihim wa dalalihim Mtume alayhi salatu wassalam aliwaijia makufar alikuja kwa makufari wa kikureish alikuja kwa makufar wa kikureish ambao ndio aliotumwa kwao min al-amba'i alikuja na habari za huu umma ambao uliokadhibisha mtume wake na yale ambayo yaliyowafikia katika adhabu alikuja mtume alayhi salatu wassalam na matendo au maneno yenye kuwatisha na kuwarudisha nyuma katika ule ukafiri wao na upotevu wao aima fihi muzdajar mambo ambayo ni yenye kuwatisha na kuwarudisha nyuma katika ule ukafiri wao na upotevu wao Mtume alayhi salatu wasalam alikuja kuwalingania hikmatun baligha hikmatun baligha alikuja na nini Mtume alayhi salatu wasalam hikmatun baligha ni Qur'an ay hadha al-Qur'an ay jaa bi hadha al-Qur'an kana kwamba anasema wala kad jaa bi hadha al-Qur'an wadih ma fihi ازدجر lakin famatuhu ni النذر wazi alikuja mtume alayhi salatu wassalam na hii Qur'ani ambayo Qur'ani hii ni hikma kubwa iliyokuwa wazi wazi ma fihi ah, fama tughni nuzur wazi lakini haikuwasaidia yale maonyo aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam kuwaonya kuhusiana na adhabu mbalimbali zinazotokamana na matendo yao maovu hazikuwasaidia hayakuwasaidia maonyo watu ambao waliopuuza utume na ujumbe kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam kadhalika pia wakawa wameukadhibisha ujumbe huo kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala fatawalla anhum ewe Muhammad wapuuze hao arid anhum yauma yad'u dai ila shay'in nukur kuna siku ambayo muhitaji ataita ambayo siku hiyo itakuwa ni shay'un nukur atakuwa itakuwa ni, ni uh, itakuwa ni siku yenye yenye kufadhaisha siku yenye yenye kutisha ambayo ni siku ya hisabu watawalla anhum yawma yad'u dai ila shay'in nukur wapuuze watu hao mpaka siku ambayo ataita mwenye kuita mpaka siku ambayo ataita mwenye kuita na hii ndio mahalu shahid pale aliposema Sheikh Ahmad rahimahullah ta'ala yawma yunadi munadin ya ayuha nas halumu ila rabbikum fayattabi'una dhalika almunadi watawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in ila shay'in nukur wapuuze hawa watu wenye kupinga na kukataa ujumbe wako mpaka siku ya kiyama siku ambayo kutakuwa na muhitaji atakayewaita watu kwenye hali ya kufadhaisha au muito ambao utakuwa unawapelekea watu kwenye mfadhaiko uliokuwa mbaya na siku hiyo huwa mawqiful alhisab ni kile kisimamo cha hisabu unaelewa maana ah, hizi eh khusha an watu watakuwa katika hali ya udhalili khushan absaruhum ay dhalilan absaruhum macho yao mitazamo yao itakuwa ni ya unyonge itakuwa kila mtu anatazama kwa unyonge yakhrujuna min ajdad watakuwa wanatoka kwenye makaburi kaanahum jaradun muntashir kana kwamba ni nzige walioenea katika anga watakuwa wanatoka katika makaburi yao kana kwamba ni nzige mnapeperuka kana kwamba nzige walioenea katika anga muftiin hai watakuwa ni wanyenyekevu wakielekea kule ambako wanakuita muhtiin watakuwa ni wanyenyekevu wakifanya haraka kuelekea kule ambako walikoitwa ila dai kwa yule mwenye kuita yaqulun wa yaqulu al-kafiru hadha yawmun asir na siku hiyo itakuwa ni siku ngumu sana kwa kafiri ambaye kafiri atasema hakika siku hii ni siku nzito eh, yaumun shadidul haul siku yenye vitisho vikali siku yenye vitisho vikali wazi hadhara tu bado يقول الكافرون نعم جزاك الله خير يقول الكافرون هذا يوم عسير watasema makafiri hii ni siku yenye vitisho vikali nastamila al-adhan قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا bado hizi aya bado zinaonyesha dalili ya kwamba siku ya kiyama watu wata wataitwa na watakuwa hawana jinsi lazima wamfuate yule ambaye anaye anayewaita wazi aya zote zinaelezea kuhusu kufufuliwa siku hiyo siku ya kiyama watu watakapoona hivi vitisho na hali nzito yattabi'una ad-da'i ay yastajibuna musari'ina ila ad-da'i wataitika watakwenda wakaharaka wakimfuata yule mwenye kuwaita la iwajalahu hawatomili la yamiluna anhu hawatakwenda njia nyingine tofauti na ile ambayo wanaitwa kule tumeelewana eh la iwaja lahu haithuma umiru badaru ilay. watakapoamrishwa waende watafanya haraka kwenda huko walau kana hadha fi dunya lakana anfa lahum kama kiito hicho kitakachokuwa kinaitwa huko akhera namna gani watu watakavyokuwa wanakimbilia bila kupinga lau kama duniani hivi wanavyoitwa watu waje kwenye khairi wangekuwa wanafuata hivyo ingekuwa ni yenye manufaa kwa wao lakini kule hakutokuwa manufaa zaidi yale ambayo waliyafanya hapa hapa duniani wazi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala asmi bihim wa absir yawma yatunana na kama ilivyokuja katika ile aya kule nyuma muhtiina ila dai ay musriina ila maduu ilayhi zote zinaonyesha kwamba siku hiyo watu watakuwa ni fuata mkumbo ukiitwa huko lazima uende wa khashaatil aswatu lirrahman masauti yote yatatulia sakanatil aswat masauti yote yatatulia lirrahmani kwa ajili ya Allah ambaye ni arrahman fala tasma'u illa hamsa hautosikia siku hiyo isikuwa ni nyayo watu la akdamu watu wanatembea wanatembea walmuradu huwa sa'yu an-nas ila al-mahshar hapa hamsa ni kile kitembeo cha watu kutembea kwa watu katika kile kiwanja cha mahshar kiwanja cha kufufuliwa wa huwa mashyuhum fi sukunin wa khudu'in na huko ni kule kutembea kwao katika utulivu na unyenyekevu wa hali ya juu واضح kadhalika pia inawezekana fala tasma illa hamsa maana yake ikawa kwamba hakutosikika kwa sauti ya chini kabisa minongono mm, hivyo mm, wazi kwamba inawezekana akali maneno ambayo yatakayokuwa ya chini chini kwamba kila mmoja atakuwa anaongea kivyake lakini anaongea kwa sauti kwa sauti ya chini kama alivyosema Allah katika aya nyingine ya umayati la takallamu nafsun illa biidhnihi siku ya kiyama wazi siku hiyo itakapokuja watu mtu hataongea nafsi haitaongea nafsi yote haitaongea sio kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala faminhum shaqiyun wa sa'id katika hao watu siku hiyo kutakuwa na wema kutakuwa na waovu na kutakuwa na wema kuja katika sura sura tuhuda 105 ila ghairi dhalika min alayati dallati ala qiyami saa na nyingine zinazoelezea au zinazojulisha juu ya kusimama kwa kiyama yani aya nyingi qala rahimahullah fa qiyamu sa'at amrun la budda min kusimama kwa kiyama ni jambo ambalo halina budi lazima kisimame kiyama wa hinaidhin yaqifuna mawqifan na siku hiyo watu watasimama kisimamo tawilan kirefu tadnu minhum shams jua litawakaribia litashuka wayaluhum alaraq na jasho litawafunika wayashaddu alkarab na shida itakuwa kali dhiki itakuwa kali min hauli dhalika alyawm kutokana na vitisho na shida za siku ile alladhi wasafahu Allahu azza wa jalla biqawlihi siku ambayo Allah ameisifu kwa kauli yake pale aliposema katika suratul muzammil aya 17 na 18 fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula fa kaifa tattakun ay kaifa tasununa anfusakum min al al'adhabi vipi mtazilinda nafsi zenu kutokana na adhabu in kafartum ikiwa mtamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupinga zile adhabu za siku ya kiyama siku ambayo yauman yaj'alu wildana shiba siku ambayo kijana siku hiyo atazeeka yani mtoto mdogo atazeeka siku moja tu mtoto mdogo atazeeka ataota mvi <coughs> mtoto mdogo atazeeka na ataota mvi ai يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار من شدة واضح haulihi wa karbihi siku ambayo siku ya kiyama siku ambayo atazeka mtoto mdogo kutokana na shida ya vitusho vyake na shida na dhiki zake as-samaa'u munfatirun bih as-samaa'u mbingu mbingu munfatirun bihi itatingishika mutasaddiatun fi dhalika al-yawm shiddati haulihi itatingishika siku ile kwa sababu ya uzito wa siku hiyo wazi kana wa'duhu maf'ula ay kana wa'du Allah ta'ala bimaji'i dhalika al-yawm waqi'an la mahala ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuja siku ile ni yenye kutokea wala hakuna jinsi hakuna jinsi ya kutokutokea ahadi hiyo naam قال رحمه thumma inna Allah azza wa jalla baada zamanin tawil kisha Allah siku ya kiyama baada ya muda mrefu sana wazi watu kusimama hapo na dhiki mbalimbali eh ndio ule wakati watu tusimama sana baada kwenda kwa mitume yaamur bi fasli alqada baada shafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah ataamrisha wazi Allah ataamrisha watu sasa eh wahukumiwe atawahukumu Allah Allah atawahukumu watu baada ya shafaa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambapo hapa ndio kutakuwa na ile abru sirat jisrun ala matni jahannam kuvuka katika sirat ambayo ni, ni daraja lililopo juu ya moto wa jahannam ambao habari zake tumesoma jana wazi alaiha kalalib wa qatatif takhtifu juu kuna vile vyuma ambavyo vinaoning'iniziwa ile nyama katika sura ile ambavyo vinanyakua watu na kuangiza motoni na watu watapita hapo kwa uharaka tofauti tofauti kama kapua kama ku, kama bark ule mieko wa radi eh, kama upepo kama farasi mwenye kasi kama mtu kukimbia mwenye kutembea na wengine watakuwa wanavutwa wazi naam anasema fayunadi fayunadi Allahu Adam Allah atamuita nani Adam an akhrij ba'tha an-nar min dhurriyyati hey Adam haya yale makundi ba'tha bimaana mab'us au sariya vikundi vile ambavyo ama uh, amerejesha na watuma watu kwenda kwa kwenda kupigana vita wazi na ba'tha hapa inakuwa ni nini ni masdar kwa maana ish ismu maf'ul eh kama ilivyokuja katika hadithi man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddun maana ish mardudu wadih kwa Adam atamrishwa na Allah ewe Adam emtoa vikundi ba'tha nar vikundi vilivyopo motoni vikundi vya motoni min katika katika vizazi vyako katika kizazi chako tumeelewana eh? na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwatofautisha watu wa motoni na wasiokuwa wa motoni Sitaelewana? tunaelewana sasa tayari imeshafikia wakati shafaa ishatolewa kuna kuna kunatakiwa watofautishe watu wa peponi na watu wa motoni kwa sababu sehemu ile ni sehemu mchanganyiko watu wote wako hapo Adamu yeye ndio baba yetu anatakiwa atoe wa peponi na katika viumbe wake eh, katika vizazi vyake na motoni awaache Adam atachanganyikiwa hajui atoe nani amwache nani fayakulu min kam ya rab katika wangapi sasa katika wangapi lakini vikundi vikundi katika wangapi yani tuko hapa nataka nitoe vikundi sita au saba eh sasa mtoe katika wangapi hapa kuna watu mia mtoke katika ngapi toa mmoja ndio peponi yani atakayetoka ndio peponi hao wengine 99 wote wapi motoni kalamu wazi hali nzito sio sallallahu salama na afya min kam ya rab ni nitoe kwenye wangapi eh mola wangu fayakulu min kulli alfin 999 wa tisatun watu 1000 wanaobaki hapo wa motoni ni 999 moja tudotoe nasalullaha assalama naomba Allah subhanahu wa ta'ala salama nasalullaha salama shekha anasema sawa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala salama atusalimishe na moto wa jahannam kwa sababu Adam baada ya kunadiwa na kuambiwa toa hakupinga yeye uliza idadi tu yani maana yake kama anataka kusema yani samitu wa ta'atu nimesikia na nimetii lakini toe wangapi hasa toa moja katika elfu moja wabaki 9 na e, tisa waingie motoni na hii inamaanisha ya kwamba watu wa motoni watakuwa wengi kuliko watu wa peponi tunaelewana eh? watu wa motoni watakuwa wengi kuliko watu wa watu wa peponi kama kila elfu moja kutakuwa kunatolewa mtu mmoja ataingia peponi kisha 1999 anaingia motoni. Hadhihi hiya saa. shekha anasema hiki ndio kiyama. Wa hadhihi baadhi sifatiha. Na hizi ndio baadhi ya sifa zake. Wa hina idhin yatafarraqu nas Na wakati huo watu watatofautiana, watafarakana Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kutakuwa na kundi peponi na kutakuwa kuna kundi takaloingia motoni. Kama jinsi ambavyo tulivyopo hapa duniani kutakuwa na kundi hapa duniani kuna makundi ya haki na makundi ya watu wa wabati yatafarakuna tafarukan la liqaa bada watu watatafautiana watatengana watafarakana mfarakano ambao hawatokutana tena farakano ambao hawato kafiri aliyeingia motoni na mushriki hatotoka tena hiyo ndio ishatoka na muumini atakayeingia peponi ndio khalas hato toka tena peponi mpaka haina mwisho نسأل الله السلامة والعافية اللهم سلمنا في من تسلم يا رب العالمين ewe Allah tusalimishe tuwe miongoni mwa wale ambao utakaowasalimisha yeye Mola walimwengu kwamba Allah uturuzuku pepo na utukinge na adhabu ya moto tuonyeshe haki tuweze kuifata na tuonyeshe batili tuweze kuiacha wa sallallahu alaihi wa sallam baraka bila Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam